We umydymyz bar inşallah bu ýylda geçen ýyla görä gowrak ýagny ýylba ýyl şu jeleselerde şereket etýänler şu jeleselere gelýänler öz gelýänleň gelýäňiz gapdalyňyzdan ýene öz ýoldaşlaryňyza aýdyp şeýle bir jelesele bar biziň mesjidimizde şeýle bir tefsirli goýlupdy Siz-de geliň, bile gideýliň. Alla bize näme diýipdir, şony öwreneýliň diýip-de, ýoldaşlaryňyzy, öz tanyýalaryňyzy alyp gaýdaryňyz diýip umydymyz bar. Bu ýyl inşalla şu öňki, öten ýyldaky başdan jelesämiziň yzyny gitjek. Öten ýyl başlapdyk. Sureýe Lokman di. Biz näme edip Sureýe Lokmany intihap etdik, inşallah ony-da şu gürrüň içinde aýdyp eşitdirerik. Biz ýeten ýerimiz Sureýe Lokmanyň on bäşinji aýatyna çenli öten ýyl aýdypdyk. Düýn-de, inşallah, şoň edamatyny etjek. Ýöne bi jelesede geçen ýyldan birnäçe aýtmaly zatlar bar. Şolary aýtjak, geljek jelesede, inşallah, şu öňkiň edamatyny alyp gider. Öňçäk jelesämiz bir bereketlenmegi üçin hem şu Sure-i Lukmanyň birnäçdäni aýatyny okyp beren, inşallah, ondan soňra gürrüňi başlarys. Auzu billahi mineşşeýtanirrajim. Sure Lukmanyň on ikilenji aýaty tä on bäşlenji aýatyny size okyp berdim şü aýalaň mazmunynyň üstünde gürrüň etjek äwwel Sure Lukmany näme diýip biz intihap etdik Insan Allahu tebarek we taala şu insany ýaradypdyr dünýäň ýüzünde goýupdyr Insanda bir mowjudlar ýeke näme guruhy ýaşamaly ýagny bir adam bir öz başyna gidip ýaşap başarmaýar Başarar. Ýöne öz insan öz neslini saklap biljek bolsa, he biz eger şy ýaşaýyşda öz neslimiz saklap biljek bolsak, bir nazm bilen, inzibat bilen, bir keýp edip, hoş bolup, aramyş, asaýyş bilen ýaşajak bolsak, näme etmeli? Baýat güruhy ýaşamaly. Insan bir ijtimaýy zat. Bir özi bir daga çykyp-da ýaşap, onýanok oňup başarmaýar. Bir ýyl, iki ýyl başarar. Ondan kän başarmaýar. Ha eger guruhly ýaşamaly bolsak, guruhly adamlar köpeldiginçe guruh ulalyp ugraýar. Eger bir hanabada başlaýar, ondan bir hanabadaň öz oglan-uşaklary ýene bir özlerini hanabada bejerýär. O hanabadadan oglan-uşaklary ýene hanabada bejerýär, şeýtip köpelip gitýär. Hop, şu guruh ulanylgyňça adamly biri-birinden näme fasyla tapýar? Indi nä tireler fark etdi, taýfalar fark etdi, fasylalar köpeldi, garyndaşlyklar arasy köpeldi, açyldy. Eýne şu wagt biziň şu aňyrdan Hazreti Adamdan ha äwel iki-üç däne näçe däne ogly bolýar, ondan soňram olardan her gaýsyndan näçe däne oglan gelýär, şeýtdirip Hazreti Nuha ýetýär. Hazreti Nuhdan soňram Hazreti Nuhuň üç däne ogly, Abbas, Adamlar gitdiginçe indi görýek meselem türkmen bolupdyr. Türkmeniň özi näçe taýfa bolupdyr, tire bolupdyr. O ýomut diýýä, Gökleň teke, işim ýok bulaň özleri meselem ýomut diýeli meselem Jafyrbaý, Atabaý, Gojuk näme diýip bular da köpeldýä. Hä bulaň özleri de zir şah bolup ýene köpelip gitýä. Guruh ulaldygyňça görýäňiz öňüçe taryh eger okysaňyz türkmeniň öz arasynda hatda nagadar biri birinden meselem Gökleň bilen ýomut Bir-biri bilen jeň demişdik. Eýni bir-biriň bolany doňuz bolan ýalakmyşdyk. Özlerini sänger bejerip bu taýda jeň edip, dawa edip şunýalak özlerinden adam öldürip bir-birinen şeýtdirip ýaşapdyrlar tä Alla Tagala towfyk berip-de Hezreti Şeýh Abdulkadyr Ahun Tagsyr gelip bulaň arasyny dogurlaýança. Hatda Magtymguly şanyň özi näkadar zeýrenip gitýär şulaň elinden. Hä ihtilaflar döredi adamlaň arasynda. Näme adam Nebs diýen bir zatda bar. Nebsi bir inkar edip bolýan zat däl, adamda nebs bar. Hop, şu nebs saňa näme etýär? Seň menfaatyň, seň peýdaň, bir jameaň içinde, guruhyň içinde ýaşaňda hop peýdala biri-biri bilen gatyşýar. Hä, sen bir hedefe ýetjek bolsaň, ýene bir ýoldaşyň bilen bile ýetmeli bolýaň käde wagtda. Käte näçe nefer bilen ýoldaş bolmaly bir ýere ýetjek bolsaň. Hä käte bir iş başlajak bolsaň şeriki başlamaly bolýaň. Hä sen eger näsliňe edamy berjek bolsaň bu taýda sen araňda ezdewaç bolmaly bolýar. Şuňa meňzeş kän bir gürrüňler köp gelýär. Şu gürrüňler hemmesi nämeden çürin? Sen indi ýaňky menfäet peýdalaň köp her adamyň özüne görä bir jamiýede bir şahsyýeti bar, bir ýetjek bir peýdalary bar. Hop indi şuňa ýetmeli. Hop käbir görýäň meselem iki şerik bolýarlar aralary degýär dawa düşýär ara. Hä bir hanabada meselem öz aralarynda dawa düşýär. Iki däne hanabadaň arasynda dawa düşýär. Iki taýfaň arasynda dawa iki döwletiň arasynda hatda dawa düşýär jeňle bolupdyr. Nadir galla dökülipdir. Hol indi ştada näme iş etmeli? Adam bir mutemetlen zat, bir temetdun bilen, ferhenk bilen ýaşaýan zat, bir guruhda ýaşaýan zat. Ho, indi şu guruhda eger zor jeň edip durjak bolsa, bir-biriniň ganyny döküp durjak bolsa, onda bu adamyň nesli tamam bolup gitjek ki, mungaryz boljak, bular dargajak ki adamlar. Näme etmeli ştada? Adam nesli durmaly ýeriň ýüzünde. Durjak bolsa näme etmeli? Birnäçe kanunla goýulmaly, şu kanunla gelýär saňa täýin etýär, şu hak seňki diýýär. Hä, kanun täýin etýär, meselem, sen şundan edafa geçseň, seň hakyň däl, oň hakyna geçdigiň üçin diýýär. Kanun gelýär, meselem, sen öz hakyňdan geçen ýeriňde, zulum eden ýeriňde zyndana oklaýar, şekenje berýär, iş ýok, edam etýär. Her bir jenaýatyň özüne görä bir mugabelli bir Şekenjesde bar we mugabelinde bir azaby-da bar. Ýani bu bir kabul edilen zat. Adamyň özi eger ýaşajak bolsa hätmem bolmaly zat bi. Ýani hemme ynsanlar. Hop şonuň üçin hem biz görýäs taryhda nägadar adamlar geçipdirler. Meselem Aflatun gelipdir men Medinä fazyla bejerjek diýip şu gadar zähmet çekipdir. Ahyry ýetibilmän gidipdir. Kän adamlar bärde meselem görýäs Onuň payda şu gadar mekdepler bar, isimle, meselem, sosialism diýen, imperialism diýen, ýagny her gaýsy öz bir fikir bilen gelipdir-de, şu adamlary biz geleýli birnäçe kanun goýaýly, ha adamlary şu kanunyň daşyna üýşüreýliň, gelip ne meselem näme taýyn etsin, ýaňky hakla taýyn bolsun. Görýek ýöne her gaýsynyň nukdaý zaýafy bar şulaň. Biri gelýär meselem kärgeri öňe çekýär, Faransada yngylap etýär, yzyndan gelýek görýäp, Kullen kulli jamiäň näzmin bäham urýar gaýtam. Kär bermesen öňe çekýär, döwletden-de ýokary çykarýar, o jamiäň näzmini urýar. Ýene biri gelýär, helegiň haky diýip öňe gelýär, meselem, feminizm diýip, kullen gelýär ynsanlaň jensi, meselem, ynsanlaň öz bir abraýy bar, ynsanlaň, meselem, şehwetiniň kontrol edilmeli ýerleri bar, Bularyň närizlerini Beham Gulýa goýberýär. Hatlaryny Kullem hatda Germezlerinden geçjä goýberýär. Gelýär meselem biri Nezami sermaýedary diýýär. Puly öňe çekýär, her kimiň puly kän bolsa şo öwde diýýär. Bir de gelýär Kullem garyplara zulum etmä durýar. Biri gelýär kommunist diýýär, hemme adamlar deň bolmaly diýýär, bir de gaýtam gelýär baýlaň kellesini kesip, ahurlaň kellesini kesmä durýar. Her gaýsy bir nokta zähri bar, jamiýede bir taaduly ýetirip bilmändirler. Nämeden çürin? Şol bir kanuny goýalyna, ýani kanuny jameada goýalyna hemmesi adam bir ýanak. Adam bir ýanakda, adamyň haýajanaty bar. Adamyň meselem öz ýanynda bir kembutlary bar, fikiriniň bir mähdudyýeti bar. Şu mähdudyýetden ezafa geçip bilmeýär. Hemme zady gelip-de öz ýanyna bergisi edip şuňa görä kanun düzüp bilmeýär adam. Şo-da adam. O-da özüne görä bir heýejanaty bar. Görýär, bir ýerde, meselem, garyp kärgere zulum bolup duranyny görýär, şoňa rähmi inýär, Men bir kanun goýaýyn diýýär, şu kärgerden hemaýat edeýin diýýär, hätdinden geçýär, küllen hemme näzm-behäm bolýar jamiada. Hop, şda adam näme etmeli? Aýa, ynsan öz halyna goýberilipdirmi? Ýagny, sen git indi, özüň özüňe kanun düz, işim ýok, biri-biriňiz tejribe ediň, adamlar gyrylsyn, Jamaň näzim beham diýsin. Siz şeýtdiripde meselem geliň indi özüňiz ýaşaň boluň diýlipdirmi? Ýa bir hudaý ba, şo hudaý bir ganun goýupdyr, şo ganun gelýä seni hoşbahti ýetirýä şun ýalak bir gürrüň bamy? A ýa hiç bir ganuny goýulmandyrmy bize? A ýa ganun goýulupdyrmy? Biz şony biraz gürrüň etjek üstünde. Şondan üçin indi Sure Lokmany intihap etdik. Şol ýyl lukmanyň içinde kän bir gürrüňli ýaty şu ganulyň mowladynda. Jamiýede biz aýtdyk, iň möhüm zat adamyň näme neslini saklamak, neslini saglam saklamak. Ingyrazdan adamy saklamaly we şuny gatyşmadan-da saglam saklamaly. Näme etmeli şundan çürim? Allah Tagala näme ganun goýupdyr şundan çürim. Allahu Tebarek ve Teala gelýär bir ganun goýýar ezdewaç. Ezdewaç diýeni ýagny bir är heleý bolup bir öýde ýaşamaklyk iň möhüm zat şo. Näme diýip möhüm? Şol awwelin guruhike adam guruhy ýaşamaly diýdik. Awwelin guruhike adam şonda ýaşaýar şi hanawada. Bir hanawada da ýaşaýar bile. Ondan bu hanabadadan meselem bu hanabada gelýä, bir obaň içinde ýaşaýa, bir taýfaň içinde ýaşaýa. Hä, o oba meselem bir şähre merbut, o şäher bir ostanyň içinde, o ostan bir keşweriň içinde şeýtdirip ulalyp gitýä guruhlar he. Äwwelki biziň gürrüň etmeli zadymyz hanabada. Jahiliýet wagtda diýýä Hazreti Aýşeden bir rowaýat bar. Heý göre, Yslamyň goýan ganunyň nagat temizligini belletýşi. Jahiliýet wagtda diýe dört jüre ezdewaç bardy diýe Hazreti Aýşa. Dört jüre ezdewaç. Biri eýne şu wagt hyýanak diýe bir adam gelerdi, bir adamyň gyzyny ýa aýal oganyny bir zadyn ondan hastagari ederdi. Ozan bir mähir bererdi, şon bilen ezdewaç ederdi, şeýtdirip zendegi ederdiler diýe daimi ebedi. Bu bir nobatda diýýär. Ondan soňram o bir nobaty ondan azaňrak, ýagny birnäçe nefer ondan azaňrak adam üýşüp bir zenanaň üstüne barardylar diýýär. Bularda şo dokuz nefer, sekiz nefer her näçe nefer hulasa barardylar şo zenanaň ýanyna. Ondan soňram bir zenana şo hamyla bolup, oglanly bolandan soňram birnäçe gije soňram o adamlaň yzyndan ibererdi diýýär ýaňky näçe adamyň. Onam geliň diýip, olary getirip, şondan olara aýdardy diýýär, Hop, bi, boljak iş-ä boldy. Indi men-de oglanym boldy. Indi siz men halaýan adamymy araňyzdan intihap etsin, şu oglan şondan diýip, şeýtirip, ony şoňa dakartdy. Ýagny ol adamda haky ýokdy oňa keplemäne ýa etiraz etmäne. Her kime şu zenana halaýan adamyna şu oglany seňki diýip, şeý diýip aýdartdy diýýär. Bu üçülenji nowy. Dördülenji nowy, Bir zenanala bolardy diýip, ol-a fasyk zenanala. Ol-a öýleriniň gapysynda pärçem gurup goýardylar diýýär. Şolaryň öýleri belli bolup durardy. Halan adam olara barardy, gelerdi. Indi näçe nefer barjagy belli däl olara. Şondan olaryň oglany bolandan soňram, o adamlar üýşürerdiler diýýär. Şol mähdudeýi zamanyda indi näçe nefer, otuz nefer, elli nefer, her näçe bolsa, Şolaryň hemmesini üýşürerdiler edýär. Bir keşiň bilen bir synçy adamy-da getirerdiler, keşiň bilen tanaýan adam. Ozam o gözlärdi diýýär hemmesiniň ýüzüni. Oglanyň-da ýüzüni gözlärdi diýýär, haýsy birine melgeşräk bolsa, keşim bilen tanyp, şu seň oglanyň bolmaly diýip, oňa şeý diýip aýdardy diýýär. Ýagny dört nau ezdewaç şo wagtda barmyşdyk. Ozem Hazreti Aişe aýtýar, Pygamber aleýhissalatu wesselama Allah Tagala pygamberlik berlende, O üç nauny haram etdi, fakat şu awwelki bir nau ki hastigary ýazyp alyn ýetdi, şony goýýa diýýär. Şi bir olakan bir ders bize. Näme ders? Taryhdan biz ders almaly. Şo wagtda gelipdirle, şi forum bir wahşi gerileri, Adamyň nesli saklanmaly diýdik. Ýaňky üç nowuň hiç haýsynda adamyň nesli dogry saklanmaýar. O adam zenanasyny iberýär, bigaýraty bilen. O gelýär, başga bir adamyň ýanyna iberip, şondan, meselem, neslini bejerjek bolýar. O nesli beham urýar. Hä, bir adamyň ezdewaç etýär ki, özünden bir nesil galsyn diýip, aýynda-da öz bir nesli galsyn diýip ezdewaç etýär. Onda gelip başga kişiniň neslini goşjak bolsa, Ondan aňyrda bir ynsanyýete, bir akla bir hyýanat barmy? Ýa nebeser bolaka hyýanatçy. Ýa ol erkek külleň gatyşy aslan belli bolmaýar. Ýagny näçe adamyň näsli gatyşyp otyr otagda, o iki noguňkyda. Yslam hilifa birje nogy, bir zenana bir adam bilen ýaşamaly. Bir zenana iki adama baryp başarmy ýa? Hemzaman baryp başarmy ýa? Şa ondan juda bolsa otam bardym. Ondan juda bolanda-da täze belli bolmaly. Aý-a, bir etdek diýen bir zat goýupdyr. Aý-a, şoň rähimi boşmy-boş dälmi? Ondan soňram başga adama baryp başarýa. Hä, oňa üç aý meselem möhlet goýupdyr, üç aýda belli bolýa. Ýa üç dänem meselem aýbaş mutdat goýupdyr, şondan soňram belli bolýa diýip. Ke şu wagt kän soraýala, Aý, ahunjan biz sonografiýa bilen bilýek ki, Bolmaýam diýýär. Äwwela sonografiýa näçe hepdä çenli belli etmeýär. Belli edenden soňramda sonografiýa kän wagtda meselem kisti dagdy oglan diýip kökezýär. Ufunyýet bamyşdyk kista tabdil bolupdyr. Şonda oglan diýip kökezýär. Sonografiýa kän hata etýär. Erkek oglanlar gyz diýip kökezýär. Gyz oglanlar erkek diýip kökezýär. Sonografiýaň üsti bilen bilip bolmaýar. Yslamyň goýan kanunyndan bir arassa-rak kanun ýok şundan çürim. Üç aý diýýär. Gözleşmeli diýen üç aýda oglan belli bolýa badygy ýokdugy. Ondan soňram eger ýok bolsa osam baramol ýok eger oglan ba bolsa hamyla bolsa on ytda da haçana çenlin tä şu oglan doguýynça diýä. Oglan doganna soňram başga äre baryp başarýa diýä. Hä islam bir ganun goýupdyr. Äwwelki zady şe izdewajy saňa bir forum bir arassa bir zat edip goýupdyr ki hiç adamyň nesli bäham degmesin. Ýaňkyýanak gatyşmasyn. Ýaňkyýanak gelip bir hyýanatly bolmasyn adamyň nesline. Hä bir adam bir zenana bilen ýaşamaly. Indi iki zenana, üç zenana, dört zenana ol aforym munda bir ustada paranteziň içinde aýdyp goýberäýin. Islam bir adama ijazat beripdir, näçe hili gelip başarýar. Bu näjire bolýar bu? Bir zulumdan bir zenana hakynda diýip, şeý diýip görkezýärler muny. Şuny-da bilmeli, sahabadan biri rowaýat etýär, Bir gün Pygamberimiz aleýhissalatu wessalamyň ýanyna otyrdyk diýýär. Bir adam geldi diýýär, Ýa Resulallah, men-ä musulman boldum, on däne zenanam bar, bu on däne zenanam-da men bilen bile musulman boldular, hawa, sen biziň mowladymyzda hokmuň näme? Şonda Pygamber aleýhissalam aýtdy diýýär, O on zenana sen hakyň ýok. Sen nahaýat dört zenany saklap bilýäň, dörtden ezapasyny sen baýat ony talak bermeli diýip Ýonsam şeý diýip aýtdy diýýär. Ýagny juda bolýa senden. Sen dört däne haýsyny saklajak bolan intihap et galan senden juda bolýa diýip Ýonsam şeý diýip aýtdy diýýär. Yslam Bärde gelip meselem äwwel näçe heleý almak ýok bolup ozam bärde yslam getirip goýan zat däl muny äwwelden bar zat Hazreti Dawud Hazreti Süleýman olaň näçe zenanasy barmyşdyk Hazreti Dawudyň Hazreti Süleýmanyň ýüzden aga zenanalary barmyş her gaýsynyň ha äwwel bar zat yslam biziň şerigatymyz geldi mähdud etdi dört däne dörtden edafa Kuranda aýa gelýär dörtden edafa hakyň ýok diýdigi Ýani sen awwel bir däne alýamyş indi dört däne almalydygyda dört däne zada hakyň ýok diýdiňi. Ejbar etmeýe birde saňa gel meselem dört heleý aldyk we bir däne alypda ýaşasaň hoş ýaşasaň boldy. Şo bir däneni saklasaň oňduryp bilseň olakan zat. Ony oňduryp bilmejek bolsaň diýe bäzi imamlar haram diýe ýene bir heleý almak diýe. Eger bir adam mähriýan puluny tapmasa diýe şo nafakasynyň puluny tapmasa başga bir heleý almaklygy dogry däl aslynda oň diýe. Şol zulum bolýar oňa diýip-de aýdan ymamlar bar. Bi paranteziň içindäki gürrüň. Öz asly gürrüňimiz. Yslam geldi näme etdi? Nikahy bir sary saman berdi. Nikahy bir bellije bir kanun goýdy şuňa. Bir adam barýar, hasta ýaly ýatyr, alýar. Indi on ýanak bir wahşy bazyla, on ýanak bir gürrüňle ýok. Ýöne biz her haçan Yslamyň kanunyna ters amel etsek, ýene öňki güne duçar bolýak, ýene öňki jahylyýete barýak. Şu wagt görýäk mütässipana. Bir zenanada meselem adamsy bar, ýene näçe däne adamyň ýanyna-da baraýa. Ha eýne şu jahylyýetiň kanuny bilen näme fargy bar şoň? E dagydam şu kanun şu. Bir adamy Wepa etmäni, adamsyna wepa etmäni, hyýanat edip başga adamlaryň ýanyna barýan zenana ýary şu taryhda özüne bolan zolumlary, yslamdan öňünçäki özüne bolan hegaretleri ýene dobara isleýär şony. Bir zenana gelip adamsynyň ýanyna fakat özüni gelipde näme araýyş edip başarýar. Daşaryk çykanda araýyş etmäge hukuk ýok. Daşaryk çykanda atyr-tepse haram. Näme diýip, şol wagt bir adam bilen ýaşamaly, o zenanyň nesil saklanmaly, adamyň nesli. O nesil behäm deý on ýanak bolsa, hyýanatly döreýär. Hä, Pygamber aleyhisselam näme diýip aýtýar, şu wagt sen eger gyzyňa bir hastygar gelse, şo hastygaryň dininden sen eger razy bolsaň, şoňa ber doga ber diýip Pygamber aleyhisselam. Näme diýip aýtýar şuny? Eger diýe sen şony bermeseň diýip hadisiň yzynda aýtýar, ýeriň ýüzünde bir uly kan fesady sen baýys bolaryn diýär. Şu wagt görüpdik-de. Gelni hasda galýar, oglany berilmeýär. Soňram äre baranyny soramda şon bilen ara açypdy. Äre baranyny soramda şon bilen gaçyp gidipdi. Şunuň hem hemmesi şo ýanky hyýanaty getirýär. Pygamber salam bize açyklap goýupdyr şo wagt. Sen eger şu fesadyň öňüne geçjek bolsaň, dinden razy bolsaň ber döwä bir ol oglana. Bir sadaja zat, bir wagtda Telegramda goýulan bir jarýanlaň biri bir gyzyň kastegarysyna bir garyp oglan gelipdir. Ýöne namazhan oglan, dindar oglan, ahlakly oglan. Bu gelende muň dädesi bermeýär bu gyzy. Ol oglana bermän goýberýär. Bu garyp diýýär. Hop ýene bir kastegaryýa baý oglan, ýöne namaz bilen, din bilen, dindary bilen işi ýok bul oglanyň. Oňa berýär. Men berjek saňa diýýär, o gyzym diýýär. Oňa gyzyna aýtýar, sen näzire oňa men berjek, razymy sen? Otam, däde, sen ol oglana bermediň, indi bul oglana berjek diýýäň. Bir oglan namaz okaýanak, din bilenak. Bi näzire bolýar bi? Aý, ony Hudaý hedaýat eder özi diýýär. Hop, däde, o hedaýat etýän Hudaý, meger mal berýän Hudaý dälmi şo? Ýa ikisi fark etýärmi? Hedaýat eden Hudaý mal-da berer-de, sen oňa ber, men mal geler maňa. Mal geler. Ýöne bi hedaýat bolmasa, bi bedahlagysy bilen, bi pulum bar diýip, meni satyn aldymmyka diýer, men hyzmatkarmyka diýer, maňa zulum eder, sen bi işi etme diýip, o gyz dädesiniň öňünde durýar. Bi durmaly ýeri. Taýy durmaly ýer. Bi yslam. Saňa bir çarçup belledipdir. Diýenden razy bolsaň ber diýýär, oň malyny gözläp durma diýýär. Malyndan çürim bir oglana gyzyň berseň, malyndan çürim berdiň, pulundan çürim berdiň. Ä, satdyň. Oňa diýilýär satmak. Ä, mal satmak diýilýär muňa. O, yslamda muňa izdiwaç diýilmeýär. Izdiwajyň başga mefhumy bar. Ezdewaç diýeni bir dindar hanabada bejermeli. Pygamber aleýhissalam aýtýar, Bir zenanany dört zatdan üçin rim alynylýar diýýär. Dört zatdan üçin nikah edilýär. Biri, zenanaň nesli dogry diýip, esalaty bar diýip, falan taýfadan diýip alynylýar. Biri, zenanaň maly bar diýip alynlar diýýär. O biri zenanaň owadanlygyndan üçin rim alynlar diýýär. O biri-de dindaryýetinden üçin rim alynlar diýýär. Sen şulaň arasynda dindaryny intihap et diýýär. O üç dänäni-de Hudaý saňa berer diýýär Pygamber salam. Ýene bir hadysda şuňa meňzeş hadysda aýtýar, Eger malyndan çürim alsaň diýýär, Hudaý garyp eder seni diýýär. Näme diýdi Wally? Malyndan çürim alsaň seni garyp eder diýeni, seň ýüregiňde täme bar. Hä, garyp bolýar. Bir adam täme bolsa, öz ryzkyna gany bolmasa, ol adam näme garyp bolýar hemişe. Öz baýlygyny bilmeýä. Hemişe garyp ol adam özüne däli harç etmeýä. Hä indi dursun meselem döwerege kömek etmek özüne de harç etmeýä bir hersi bar adam temäi bar adam. Eger sen owadanlygyndan çürim alsaň diýe Allah tagala on sen on iň teleke gyýafa eder şoň gyýafasyny diýe. Näme diýdi o olle. Bu adamyň hersi bar temäi bar zenanaň owadanlygynyň üstünde. Hyýabanda ýene mundan beter owadanrak birini görýä. Bir zenana iň teneke zenana bolup görýä gözüne. Öz Alma kak diýýä zenanamyz dünýäň owadan zenanasydy diýýä. Alamyzy soramyzda şundan başgasy owadan bolup çykdy diýýä bize diýýä. Hä bi şu zenanaň fakat owadanlygyna pikir etse ol adam owadandan owadanragyň yzynda gezýä. Ýok, eger neslinden çürim, esaretnden çürim alsa diýýär, Allah Tagala onuň neslini dargadar diýýär ol adamyň diýýär. Näme muň hedefi Hudaýyň goýan hedefinden başga zat. Pygamber aleyhisselam men kyýamatda siz bilen iftihar etjek diýýär. Siz maňa bir ummat bejeriň, bir ummat boluň, men siz bilen iftihar edeýin diýýär beýleki pygamberleriň ýanynda. Ýagny dindar boluň diýýär. Ha ozan dindaryny al diýýär pygamber aleyhisselam o üç dänäni-de Hudaý saňa berer. Ha eger diniň bolsa, Sagat maňa Hudaýyň razylygy kafi diýseň, onda sen gany adam. Her näçe garyp-da bolsaň, sen hoş, baý ýanak. Baýlyk diýeni puluň kärlik däl, baýlyk göwnüň baý bolmak. Hä sen ony osam owadanlygynyň yzynda gezmeýäň, owadan zenalary-da gözlemeýäň. Näme diýip şol zenana hem kişiden owadan bolup görülýär saňa. Hä o zenana seni namaza turuzýar. Sen gije ertir bilen ýatyp galjak bol, namaza tur diýýär. Hudaý-da saňa kömekçi bolýar o tada. Eger dindaryýa pikir etseň, ýagny bir kanunçy, bir çarçupçy, ezzewaçyň saňa kanunyny belletdi. Ýagny islam Allah tebarek we taala kanun goýupdyr saňa. Kanuny indi adam gowy goýup bilýärmi ýa Hudaý gowy goýup bilýärmi? Hem bir misal guraýly. Bir adam ýakjal bejeripdir. Ýakjaly yhtira edipdir, bejeripdir şu adam. Hop. Indi ştada men şu ýakjaly istifade edip beren bir adam. Indi şu tada gelip men şuny taýyn edip bilermi şu ýakjalyň içinde falan zat bar, falan iş etýär, ha falan iş etmeli. Ýa şu ýakjaly bejeren şuny taýyn edip bilermi? Hä, bejeren gowy bilýä-de, oň näjüre işleýänini, nähurum gelip-de, meselem, saňa peýda berýänini, näme etseň, ot alýanyny, ýanýanyny, o bejeren gowy bilýä ony. Hä, men bu taýda istifa edip ýörädim, ondan baş çykarmaýan. Adam-da biganat bir adam, o ganun goýup bilmeýä. Näme diýip, şony bizden edafa artykmaçlygy ýok, biraz, meselem, kän pikir edipdir-de, şo. Allatagala adamy bejeren zat. Şu bejeren zat, şu adam näme iş etse, näme bolýanyny saňa taýyn etýär. Saňa gelýär, izdewajy şeýtdiripdir, näme arassa edip açyp goýupdyr. Ondan soňram izdewaç etdiň, tamam boldugy däl. Indi sen izdewaçdan hedef näme? Nesil bejermek, oglan bolmaklyk. Oglan bolanda da saňa ganun goýupdyr, gaýda goýupdyr. Oglanyňa gowy at goý diýipdir. Biri. Azan çek diýipdir oglanyň gulagyna. Azan çek diýelermi diýip, her bir guruhyň, ýagşy guruhlarda ýaşaýakda biz. Her bir guruhyň özüne görä bir nemazy bar, özüne alamaty bar, nyşanasy bar. Musulmanlaryň nyşanasy azan. Sen ol oglanyň gulagyna äwwelde şu dogan wagtynda azany çekip goýýaň. Birä Bir hikmeti, bir pelsefesi şu ki, oglan şu dogan wagtynda aglaýany şu diýýär, şeýtan şony gelip dürtýär diýýär, şonuň üçin aglaýar diýýär. Şeýtan aglatýar ony diýýär. Ýa dogan wagtynda şu aglaýany şeýtan awwel gelende, a şu adam hazreti adamy ýerde palçyk bolup ýatyrka o ýüzünden garyndan dürtüp görşi ýalyk, bu oglan doganyna-da şoň garynda dürtýär diýýär, muň içi boş men eýýäm muny azdyraryn diýip şeý diýip aýtýar diýýär. Şonda oglan aglama durýar, biz bilmeýek, ony görmeýek. Azan çekeňde-de şeýtan gaçyp gitýär diýýär Pygamber alaýhyssalam. Çuwaş mesjitde azan çekilende şeýtan gaçyp gitýär, nirä gitjegini bilmeýär. Hop, ondan soň ýaňky oglanyň gulagyna azan çekeňde diýýär, şu aglatjak bolup duran şeýtan gaçyp gitýär diýýär otagdan. Bula bir hikmeti, bir pelsepesi. Bir ýerde şu ki, şu oglan azany eşidende gulagynda galýar, şu gulagyna çekmeli şu azany. Gulagynda galýar, soňram şu azan bilen bolýar. Oglany äwwel terbiýesi şeýtdirip başlanylýar. Ondan öň çaý terbiýesi etmeli diýende-de bar. O näme forum? Enäň garynda ha terbiýet bolmaly diýýär o. Hazrat Imam Agzamyň atasy Sabyt. Ady Sabyt. Sabyt diýýär öýlenende 40 günläp zenasynyň ýanyna barmaňyz diýýär täze öýlenende. Kyrk gün barmady, kyrk günden soňram baryp diýýär. Kyrk günden soňram baranda mundan soralypdyr, Hazreti Ymam Azamyň atasyndan şu zenany sorapdyr, sen näme şu wagta çenli gelmediň? Onda ol aýtdy, men şu wagta çenli atamyň elinden çörek iýýetdim, ony men aňyrsyny bilmeýetdim näjiredigini. Kyrk gün gitdim, özüm zähmet çekdim, halalja pul çykardym. Men şu pulum bilen iýdim, saňa-da iýdirdim, indi men seň ýanyňa gelip bilýän. Kyrk günden soňram, o ýaňky halal iý, haram iýlerle diýýär, içiňden gitýär diýýär, arassalanýar adam diýýär. Indi men seň ýanyňa geldim, şonuň üçin Ymam Agzam dokuz ýaşynda Ymam Agzam bolýar. Dokuz ýaşynda ymam azam bolýar. Şun ýalak bir olakan bir derejä ýetýär, şondan ýeten bolan oglan. Hatda ondan da öňçä bolmalypdy diýýär enesi. Eger atasynyň diýýär şo bir eýesinden habarsyz iýen almasy bolmasapdy diýýär, ondan da öňçä ýetmelipdi diýýär hezreti ymam azam derejä ýetmelipdi diýip aýtýar. Ynsanyň bes näme biziň indi Şu ezdewaç edendimizden soňram, indiki neslimiz şu oglanyň elinde galjak, he, jowalnyň elinde galjak. Biz indi tamam garryýa gitýä, bir nesil tamam bolýa, indiki nesil gelýä. Şu indiki nesli biziň sermaýamyz şular. Biz şu sermaýa bilen indi peýda görüp biljekmi ýa zyýan çekjekmi? Zindegide sen bir muamele edip otyň-da şu wagt. Şu sermaýalar, şu jowan oglanlar-da şu wagt otuz ýyl ştada, hä sen şulary dogry ýola sermaýaguzary etdiňmi ýa gumarda utdurdyňmy şulary? Şeýtanyň gumaryny utdurýaňmy ýa Hudaýyň muamelesinda goýýaňmy? Allatagala diýýär, Allahu tebarek we taala musulmanlardan öz janlaryny, mallaryny alýar diýýär, mugabelinde behişt berýär diýýär. Sen şu janyň, malyň indi Hudaý ýolunda muamele etdiňmi Hudaý bilen ýa-da ýa şeýtanyň gumaryny utdurdyňmy? Ýa bir dikkat etmeli. Biz şu oglany terbiýet edemizde heý görä habardar. Şony sen eliňde amanat şe. Sen murapbi, ejata murapbi şuňa. Ejata şu oglany terbiýet edende, eger dogry terbiýet etse, erteki gün şu oglandan şuňa haýyr ýetýär. Pygamber salam aýtýar, bir adam ölende soňram dünýäde amel etmekden gelip indi dünýäde namaz ada okyp bilmeýär, ara tutup bilmeýär, öldi gitdi. Dünýä gelip bilmeýär. Ha dünýäň amelinden eli kesilýär, meger üç zat bar diýýär. Üç zadyň biri näme? Malyny sadaka jaryýa beripdir, mesjit bejeripdir. Hä sen indi o taýda bir mal sen üýşürip äp berip gideniň saňa bir peýdasy ýok. Hä sen haçan şuny peýdasy bar saňa özüňden öwden şu maly iberseň. Mesjit bejerýäň, işim ýok bir garybyň elini tutýaň, bir şinýap bir ýol bejerýäň, bir zat etýäň, şolary harç etseň bu sadaka jaryýa bolýar. Ýa şu bolar, ýa-da bir ylym bolar, öwredip gidipdir. Şu ylma amel edinýär, tä şu amel edip duran adamlar bar bolsa, şuňa-da sogabyndan baryp durýar diýýär Pygamberimiz. Ýa-da bir salyh oglan bolar diýýär. Bir gowy terbiýet edip giden bolsa oglany, şu oglanla näme amel etse, zat etse, şuňa-da sogaby baryp durar diýýär şoň. Ha indi eger sen terbiýetiňde dogry terbiýet etseň, şu oglan ertaki gün sen sermaýaň otada, şuň edip duran işleri saňa haýry ýetýär. Ýok, eger dogry terbiýet etmeseň, erteki gün kyýamatda, meýdany mähşerde, mähşerde, Äwwelki sen ýakaňy tutjak şu öz oglanyň diýýär. Sen meni bir hormat terbiýet etdiň, men indi jähenneme girmeli bolupdyryn, men azaba gereftar bolmaly, men özüm-ä gitsem giderin, seni-de özüm bilen süýräp äkiderin jähenneme oklaryn diýip, äwwelki ýakaňdan ýabysjak şu oglan diýersiň. Eşi terbiýesinde eger sen ähmiýet goýmasaň, sen howsalaň bolmanmyň eline guşyny berip, aý bir ýok bolsana özüň oýnabersene diýseň, hä telewizionda her jüre barnamala pahş bolup dur, bulary sen oňa açyp goýsaň bilen kellämi agyrtmasaň bolýa bar telewizion goýsa diýseň, hä mahwarany goý ýa öwünini goýsaň ýa Kurana garşyny ibermeseň, ýa işiň ýok dini ulamalary zatlary öwünmä ýamanlasaň, Hä, kän ýerde bolýak, öýde otyras fraň maşynynda faqat ahun, olaň ýamanlamasy, olaň iýip oturany şo saladyň gapdalyndan ahunyň-da etini iýip otyr otada. Hä, bi bu forum hanawadalarda bar. Sen oglany dinden, ulamadan zede etseň, Hudaýyň iberen ýolundan zede etseň, ertäki gün otada seň öz äwwel ýakaňdan ýabşýan şo. Otada kyýamatda Kuranda gelen kep. Otada kyýamatda aýt, Eý bar Hudaý-a! Bular-a bizi dogry terbiýet etmediler. Bular-a bizi şu güne goýdular, gereftar etdiler. Biziň iki barabarymyz azap ber şulara diýip aýtjak diýýär. Ýagny biz eje-atamyz bizi dogry terbiýet etmändir, bize ýol körkezmändir, bizi kör edip goýupdyr. Sen biziň iki barabarymyz azap ber. Ýagny bize berjek azabyň iki barabaryny ber şuňa diýip, ol oglan otagda beýdip saklap durjak eje-atasyny. Ýagny gorkmaly zat. Men gorkmaly şundan näme diýip, şu men külli omrumy sarp edip diňe şu oglany getirmeden çürüýin. Bu oglanla erteki gün bu dünýäde kim meň malymy iýdi, goýan ersimi iýdi. Oň üstünde dawa etdi, birnäçe länet-de iýiberdi maňa ýüzümden, atam maňa şeýdipdir diýip, kän goýmandyr diýip, Ýa meselem, biziň hakymyz dogry bölmändir diýip bir länetini-de iberdi. Bir adam üç gulhuwalla okyma galsyn, oň ýerine sagat sögdi. Ä indi kyýamatda-da gelende meň ýakamy tutjak, sen-de gir men bilen jähenneme gir diýjek o tada. Sahyh terbiýet, dogry terbiýet bolmasa oglanyňky şu belany eje-ataň başyna getirýär. Hem pes biz şu sureýe Lokmany intihap etdik nämeden çürim? Sureýi Lokman içinde Hazreti Lokmany Hakimiň gürrüňi gelýär. Allahu tebarek we taala aýtýar, Biz Lokmana hikmet berdik we aýtdyk Lokmana ki sen Hudaýa şükür et. Ýaňky okaýan aýalamyň terjimesi şu. Her kim şükür etse, Onda özünden üçin hem peýda o. Şükür etseň, Allah Tagala seň ryzgyňy köpeltýär. Seň şükrüň bilen Allaň derejesi artmaýar, şükür etmesizligiňde Allaň derejeside kemelmeýär. Her kim şükür etse özünden üçin hem. Her kim küfri bolsa, kafiri bolsa-da ki, onda ki, Hudaý ondan biniýaz, Hudaý oň ybadatyna ehtiýajy ýok. Kafir bolsa-da özüne zyýan ol adamyň. Lukmanyň o ogluna aýdan wagtyny ýadyňa sal diýýär Pygamber Aleyhissalama. Indi şundan başlaýa şükürüň. Lukman ogluna etýän terbiýesini aýtjak bolýar bize. Öten ýyl aýdan gürrüňimiz ýöne hulasaja bir üstünden aýdyp geçjek. Lukman ogluna aýdan wagtyny ýadyňa sal diýip Pygamberselam aýtýar. Derhalika Lukman ogluny nasihat edip otytdy. Ogluna pent berip otytdy. Aý ogul eýle bolma, beýle bolma diýip duran wagtynda, eý ogul, ýa bunaýýa, eý ogul, oguljygym diýdi. Elbetde ýa bunaýýa diýen arap dilinde oguljygym diýdigi. Hä, bir äwwel şu ata näzire ogul bilen barhord edipdir. Lukman ogly bilen näzire bar, Eý, oguljygym diýip gürrüň beripdir, gürrüň berende. We oňa sögmändir, urmandyr, ony, Gel göreýin sen, sen adam bolmaýaňda sen diýip daşyna geçip saýmandyr. Eý, oguljygym diýip, şeý diýip başlapdyr äwwelini, La tüşrik billahi, Hudaýa şirk getirme. Äwwelki moýam daşy Hudaýa şirk getirme. Allatagala bir aýat aýtýar, ol adamy görýäňmiki? diýýär. Öz nebsini özüne hudaý tutup, nirä gitse şoňa ýüňeçik gezip berdýär. Hä, hudaýy şirk getirme diýen hötden butperestlik etme däl. Özüň, Aý, men-ä hudaýyň şu aýdan zady kelläme gaçmaýar diýseň, özüňi hudaý bilen deň tutduň sen. Ha bu şirk, şirk, dogry şirki akbar da, ýöne şuda şirk. La tüşrik billahiň içine girýär şe. Ýa puluny şirk tutýar, şerik tutýar. Aý men şu pul bilen etjek işimi ederin diýýär. Men pulum bar diýýär, men dilim maňam berdi, men kepleýän diýýär. Men bu adam meň öňüme geçip bilmez diýýär. Özi höküm kesjek bolýar. Aý ahunna gelip maňa zat öwretjek bolýarmy? Ha bula bisebat ahunna gelip bize zat öwretjek bolýarmy diýip de näme? O puluna baýsyn. O da näme? La tüşrik billahiň içine girýär. Ýa men mutemakkin adam, men sowatly adam diýip öňe gitse ýene näme? Ýaňky nebsini Hudaýa şerik tutan adam höwere habardar bolmaly, lä tüşrik billähiň içine girýär. Hudaýa şerik getirme, men-men etme hiç wagtda. Inne şirke le zulmun azim, şirk bir ulkan zulumdyr. Zulum diýen her zat öz ýerinde bolmasa şoňa zulum diýip aýdylýar. Yzyndan bir gürrüň getir Eşitade. Lukman aýtdy, ogulma sen Hudaýa şerik getirme diýdi. Hudaýa şirk getirme. Özem şuny dikgat edeýliň. Biz her haçan, Egnäp gürrüň möhüm gürrüň ha. Biz her haçan oglanymyzy Hudaýy tanatsak, Hudaýda näme etýär oglana eje-ata ehtiram goýmany öwretýär. Ýagny biz Hudaýy eger oglany Hudaýy öwretsek, Hudaýy tanasak, Hudaýa ähtiram goýduryp, Hudaýy perestiş etdirsek, Hudaý gelýär, oglana näme, ejata ähtiram goýmany öwretýär. Biz her haçan dünýäni öwretsek oglana, Gel dünýäň yzyna düş diýsek, hä, dünýäni hemme zatdan öwlediýet bersek, bu halatda bu oglan hemme biziň-de üstümize gyýmat goýýarsam. Aý, meň ejatam diýip, pul almaga soram, näme derdi degýär maňa diýýär. Hä, gyýmat goýýar. Seni-de pul bilen, hä, gelýär näme etýär seni, Gymmat goýýarsyň, arzyş goýýar. Ejetaň arzyşy we pula görä bolýar. Puly ýok gün ejetyda arzyş ýok bolýar. Puly bar gün hemmesi ejetaň daşynda bolýar. Hä bi oglana arzyş sen Hudaýy öwretseň Hudaý näme diýer? Menne diýer adamyň ogluna aýtdym eý adam ogly ejetaňa rahmet. Ejetaňa ehtiram goý. Ejetaňy syla diýip Allahu teala aýtdym diýer. Hop. Bir däne mesal aýtýar oglana. Sen hatda agar ejataňy özünden çürim etmeseňde şi ejeň bir eden işi bar. Ejeň senden çürim Günbe gün aýba aý zeýiflenip baryşynada ýene gelip seni garnynda saklady. Ýagny sen ejeň içinde ýatykaň ejeň bedeninden iýýäň. Ejeň özüni iýip otyň sen. Oglan enäň rahiminde ýatyka enäni iýýä. Hä, eneň ganyny sorýa. Şeýtdirip oglan özüni saklaýa. Hä, eje şu halatda seni saklandyr, şeýtdirip zähmet çekendir. Iki ýyllap şeýdip saklady seni eje. Hä, iki ýyl tul çekýä şi. Sen gel indi näme, bilaň hormatyny sakla diýip, Allahu tebaraka-u-taala şeý diýip aýtýar. Hatda özem bir olakan gürrüň-ä. Hatda şi, eje-ata gelip saňa Hudaýa müşrik bol diýip aýtsa dagda diýýä, Allahu taala öz hakyndan geçip duran ýeri şi. Eje ataň diýýär, saňa Hudaýa müşrik bol diýen ýerinde desem biehtiramly etme, sagat diýenini etme diýýär. Öwrülip jogap berme diýýär, ýumşaklyk bilen aýt, eje ata, Äý ejem men-ä başarjak-aý, atam men-ä başarjak-a diýip, şeý diý-de sowul diýýär. Ony sen ony Hudaýa sen şirk getirýäň diýip-de näme? Zarplama jataňy diýip Allahu tebarek we taala şeý diýip aýtýar. Ýagny biz şundan ders almaly. Indiki jeleselerde inşallah şu gürrüň kärräk açjak. Şu terbiýetiň moradynda oglany nä forum terbiýet etmeli, oglan näme näme zatlara ehtiýajy bar şu terbiýetde. Eger aýandada bir olguga tabdil boljak bolsa jamiýede näme işler etmeli şun bilen. Inşallah bulaň hemmesini Pygamber aleyhissalatu vesselamyň hadisleri bilen ýaňky şu sure Lukmandaky